Ovaj hadis također prenosi Abdullah ibn Mugaffel u kome stoji Iza walaga al-kelbu fil fa fagsiluhu seba wa afiruhu ethaminete bit turab. Kada naloče pas iz neke posude, opetite je sedam puta, a potom je još jednom osmi put očistite. Mi smo govorili prethodno o Ebu Hureyri radijallahu ta'ala anhu i o njegovoj siri. I ovaj hadis, osnova njegova jeste da je rivajet Ebu Hureyre i njega prenose Buharija i Muslim u toj verziji. A od Abdullaha ibn Mugafela prenosi ga samo imam Muslim. Abdullah ibn Mugafel ili Ibnul Mugafel sa el i bez el, bez određenog i sa određenim članom. Dozvoljeno jedno i drugo. Ebu Zijad, a kaže se da je Ebu Sa'id. Neki kažu da je Ebu Abdurrahman, znači ima razilaženja oko njegovog, oko njegovog imena. On je jedan od onih koji su dali prisegu pod drvetom na Hudejbiji, da tako kad je bila svetu Hudejbije, koja, koja se desila u mjesecu Zilal Qiyadetu, šestoj hiđarskoj godini. Od njega prenose brojni tabini poput Hasan al-Basrija, poput Saida ibn, ibn Džubeira, iako je Budavud radi Allahu te Anhu prigovara ovoj verziji pa kaže da nije Said ibn Džubeir da nije čuo Abdullaha ibn Mugafela. Od njega također prenosi Mutarrif ibn Šihir, poznati Tabin i drugi. Kaže Hasan al-Basri, on je bio jedan od desetorice koje je poslao Omer Allahu ta'ala anhu u Basru da nas pouče vjeru jedan od deset ashaba koji su poslani znači u Basru da poučavaju ljude vjeri. Pa je živio prvo u Medini, potom u Basri. Njegov otac je također ashab. Njegov otac je ashab. Kaže Ebu Omer. Ko je Ebu Omer? Ko zna? Kad se kaže u fikhu, kaže Ebu Omer. Ko je Ebu Omer? Ebu Omer je Ibnu Abdilber, poznati malikijski učenjak. Kad kažemo Ebu Omer, mislimo na Ibnu Abdilber. Kaže da je njegov otac umro kada su ashabi išli da oslobode neko Na putu da je umro. Pa je znači i otac i sin, obodvojica su ashabi. Spominje imam Zehebi u Sijeru Anaminu Bela da je Abdullah ibn Mugafel usnio jedan san. Pa je vidio u snu da je nastupio sudnji dan. I vidio je kako ljudi izlaze prema mahšaru. I vidio je jedno mjesto Ko uspije doći do tog mjesta spasio se. Ako ne uspije propao je. Pa je pokušao da krene prema tom mjestu da se spasi. Pa mu je rekao neko, kaže pokušavaš se spasiti, a ti imaš ono što imaš, to jeste nisi ti dostigao stepen da se spasiš. Pa ga je to prepalo. Pa je ustao i probudio svoju porodicu i uzeo sve što je imao u svojoj kući od imeta i podijelio ga na Allahom želešenom putu. Znači ne bili se spasio. Pogledajmo kako su ashabi bojali se za sebe i nisu bili sigurni od Allahove tabarake o ta'ala kazne. On prenosi od poslanika sallallahu alaihi sallame 43 hadisa. Četiri bilježe Buharija i Muslim zajedno. Jedan bilježi Buharija koji ne bilježi Muslim, a drugi bilježi Muslim koga ne bilježi Buharija. Znači 43 hadisa ima ukupno koja je prenosio od poslanika sallallahu alejhi neki su ispravni, neki su neispravni. Znači to je samo broj. Umro je kaže se 56 kaže se 59. kaže se 60. kaže se 61. hijđarske godine. Ne znate, znači pouzdano tačno kada je umro Abdullah ibn Mughaffel. Ovdje možemo spomenuti jednu stvar, a to je da kada se desi da imamo ashaba sina i ashaba oca, onda kad spomenemo sina, kažemo radijallahu anhuma u dvojini. Da je Allah zadovoljan sa njima dvojicom. Radi Allahu anhuma. Pa nećemo reći radi Allahu anhu, nego radi Allahu anhuma. Nek je zadovoljan Allah te barake sa njima dvojicom. Kao što kažemo za Abdullaha ibn Omara, na primjer. Radi Allahu anhuma. Abdullah ibn Omar. Ili ibn Omar radi Allahu anhuma. Kažemo ibn Abbas radi Allahu anhuma. I kažemo ibn Mugaffel, Abdullah ibn radi Allahu anhuma. I kažemo ko još? Džabir ibn Abdillah radijallahu anhuma i tako. Znači kada imamo dva ashaba, oca i sina, a ashabi onda kažemo radijallahu anhuma. Ali to isto nećemo kazati na primjer za Aliju ibn Abi Taliba. Pa ne možemo reći Alija ibn Abi Talib radijallahu anhuma, to je zabranjeno. Jer njegov otac Ebu Talib nije preselio kao musliman i nije bio ashab nikada. Iako je pomogao poslanika sallallahu sallam najviše, ali se ne na ashabom. Niti ćemo kazati za Abdullaha ibn Abdillaha ibn Ubeja ibn radi Allahu anhuma. Jer Abdullah ibn Abdillah ibn Ubej je bio musliman, bio mu'min, bio ashab. Dok je njegov otac Abdullah ibn Ubej ibn salul bio munafik. Pa nećemo kazati i tako. Znači kazat ćemo radi Allahu anhuma kada se spominju dva ashaba, otac i sin, a obdvojica su znači bili jeli, ashabi u onome terminološkom smislu riječi. Ko zna šta je ashab? Kako definisati ashaba? To je dio definicije. Abdullah ibn Ubej ibn Salul je vidio poslanika sallam pa nije ashab. I Ebu Talib ga je vidio pa nije ashab. I pomogao ga pa nije ashab. To je drugi dio definicije. Treba nam još jedna jako bitna stvar. Ebu Talib je bio uvijek uz poslanika najbliži. Ashab je čovjek koji je vidio poslanika sallallahu sallam za njegovog života, povjerovao u njega i umro kao musliman. Nije se odmetno. Jer je bilo slučajeva, bilo je ashaba jedan sad se odmetno u vrijeme poslanika sallallahu pa je u vrijeme Ebu Bekra sporo vratio po primjeni Znači, bitno je ovo da je umro na islamu i da je umro kao musliman. A pa možda ako je umro kao munafik, možda će kod nas biti ashab, ali nije ashab kod Allaha te barke jer nije preselio na imanu i na islamu. Jeste, to je ashab. Ovdje u ovome hadisu se kaže i da šeribe, a u drugoj predaji i da walava. I da šeribe kada popije pas, Eđelakumullah iz posude nekoga od vas. A u drugoj predaji kada naloče posudu. Kaže autor dijela Al-Matalija koji se zove Ibnu Kurkul. Kaže da je piće piti opće. Da je svako piće lokanje, a svako lokanje nije piće. A imame Neovi kaže da je lokanje da pije životinja sa krajem svoga jezika, znači da unosi vodu u svoja usta. Arapi neće nikada kazati za neku pticu da je nešto nalokala. Za pticu se ne kaže da je nalokala osim muhe. Za muhu kaže da je nalokala. Ali za ptice ne govori inače. Nego znači općenito se govori za psa i za mačku. I za neke druge životinje koje piju na isti način. Neki islamski učenjaci su prigovorili ovoj verziji u kojoj se spominje kada popije pas. Zar nije bolje kazati kada naloče? Zar to nije preciznije? pas ne piju sad, pas loče. Zbog čega se kaže da je ovdje pio? Pa su neki kazali da ova predaja pije nije ispravna, već treba loče. Kažu nju prenosi samo ima Malik, ne prenosi drugi. međutim, ispravno je da pored imama Malika tu predaju prenosi i tu verziju sa piti jel ne lokati prenosi El Mughire, Ibn Abdurrahman i prenosi Ebu Zinad i drugi. Pa je ona ispravna u svakom slučaju. Ponekad nama neće biti možda jasno zbog čega je upotrebljen izraz koji neće u našim očima na datom mjestu biti adekvatan. Na primjer, kada je uzvišen Allah te barak je tada spominjao priču Jusufa a.s. pa kada je poslao Jusufa sa njegovom braćom da se igraju, kazali su وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبِ Mi smo ostavili Jusufa kod naše odjeće, pa ga je pojao vuk. Mi znamo da vuk i divljač da ne jedu, već da trgaju, da proždiru i tako dalje. To se u alapskom jeziku zove iftiraš. Pa je bilo bolje kazati iftere sehu ezib. Rastrgo ga je vuk. Nego pojeo ga jer čovjek jede, ne jede vuk. No međutim, kažem u Fesiri, zbog čega je ovdje upotrebljen izraz pojeo ga je vuk, a nije rastrgao ga je vuk. Jer kada čovjek nešto jede, on pojede to sve. Hrana dođe, kaže, pojeo sam svu hranu. Da su rekli ovdje, rastrgao ga je vuk, kazao bi njegov otac, dođite mi sa ostatkom. Šta je to ostalo od njega? Lobanja kosti. Nije vuk se mogao pojesti. Nešto je ostalo. Donesite mjesto, nešto. nešto. Ali kada su kazali, pojao ga je vuk, znači nestalo je ništa, ne traži od njega ništa. Pa samo donijeli košulju. Sa lažnom krvlju. Pa je to znači bila mudrost da se ovdje mjesto riječi rastrgao ga je, spomene riječ pojeo ga je. Pa znači nije ostalo ništa toga. Pa je ovome tako slučaju, Allah Žešan zna u čemu je mudrost da dođe, znači, ovaj hadis sa više, znači, ovi izraza i sinonima, u svakom slučaju može biti da se radi o ravijama da su hadis hadisu značenju. Može također, postoji, znači, i ta, i ta mogućnost. Ovdje poslanik sallallahu alejhi ve naređuje da se očisti posuda iz koje je nalokao pas, što ukazuje da je ta voda nečista. Dokaz tome je još jači predaja koju bilježi ima muslim u svome sahihu u kojoj poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: "Tuhuru ina'i ahadikum idha walaga fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab." Čistoća za posudu nekoga od vas kada iz nje naloče pas jeste da je opere sa zemljom sedam puta, a prvi put sa zemljom. Čistoća te posude. Znači ona je šta? Nečista. Pa će čistoća za tu posudu biti da je opereš jeli, sedam puta. Većina islamskih učenjaka smatra, kako kaže imame Neuvi u El Minhađu, prvom tomu, u trećem tomu na 151. stranici, da je voda koju naloče pas nečista. I da se ta voda mora prosuti. Znači da se ta voda mora prosuti da je nečista. I zbog toga jeste poslanik sallallahu sallam naredio čišćenje. Čišćenje znači posude iz koje naloče pas. Ima Malik smatra da je ovo pranje sedam puta, da je ono te abud, da je to ibadet. I da mi ne znamo mudrost toga. Da ne znamo znači mudrost pranja te posude. Sedam puta. Nego da je to čisto ibadet. Neki drugi islamski učenjaci, jer kaže da nije bilo ibadet, bilo bi dozvoljeno da se opere samo tri puta. Nije ljumačka psa veća nečist od izmeta. Od ljudskog izmeta, na primjer. Pa nije naređeno čovjeku da pere to sedam puta. Dovoljno mu je da ukloni tu nečistoću. Tri puta da opere da ukloni tu nečistoću. Zbog čega je naređeno psu od psa, znači, ako naloči da se pere sedam puta. Pa kaže, to je te abud, to je obožavanje, to je ibadet, mi ne znamo mudrost toga, ne razumijemo mudrost toga, kao što čovjek ne razumije zbog čega akšati dekat. Ni zbog čega kruži sedam pa oko kjabeli, sedam kamenčića, zbog čega baca i o tome. To su stvari koje mi ne možemo dokučiti njihovu mudrost. Kaže, ima malik, ista je stvar ovdje. Kod ovoga. Kažu drugi učenjaci, nije. To je razlog tome jeste da se ukloni nečistoća. I da se, jel imamo neke stvari, braćo, što su makulul mana, da i razumijemo svojim razumom. Kao, na primjer, zabranu alkohola, zabranu nemorala, zabranu kamate, zabranu ogovaranja, zabranu krađe i sl. tome. Te stvari mi Razumijem zbog čega su zabranjene. Ili zbog čega je čovjeku naređen dobročinstvo prema roditeljima, ili zbog čega mu je naređen džihad, ili zbog čega mu je naređena iskrenost i tako dalje i tako dalje. Mi te stvari razumijemo. Međutim, imaju neke stvari koje mi ne možemo shvatiti našim razumom. Nisu makulul mana. Došle su takve i trebaju se tako praktikovati. Mi ne znamo zbog čega i kakva je mudrost jeli, u tome. I kažu ovi učenjaci, preče je neku stvar kada dođe neki propis, preče ga je shvatiti kao propis koji se može razumjeti da bude makulul mana, da se može razumjeti, nego ga smatrati samo običnim, znači tabudom i ibadetom bez poznavanja, znači njegove mudrosti ili njegovog pravog značenja. Ako mi vidimo da u ome hadisu se spominje da treba oprati posudu iz koje je nalokao pas, onda je to dokaz da je pas nečist. Da je pljuvačka psa nečista. I neki islamski učenjaci spominju da je to mezheb džumhura. No, međutim, s sami ibn kaže da je mezheb džumhura, da je pas nečist osim pljuvačke. Znači, vodi se spor oko dlake psa. Je li ona čista ili je nečista? Pa kažu, ako je prva skupina, ako je pljuvačka nečista, pljuvačka dolazi iz usta, iz njegovog tijela. Pa dok dolazi iz njegovog tijela, dok je nečista, znači nečist je i drugi dio i drugi dio tijela. Pljuvačka je nečista po dokazu šerijatskom, a drugi dio tijela je nečist zaključujući znači iz samog tog dokaza nečistoću psa. Što se tiče mezheba islamskih učenjaka po pitanju psa i njegove čistoće ili nečistoće, tu postoje tri pravca i tri mišljenja. Prvo mišljenje je da je pas nečist sav, čak i njegova dlaka. I ovo je mišljenje imama Šafije i jedan rivajet od imama Ahmeda. Da je pas nečist sav. Drugi mezheb ili drugo mišljenje jeste da je čist sav, čak i njegova pljuvačka da je čista. I to je mezheb imama i to je mezheb imama Malika poznati mezheb je poznato mišljenje u Malikijskoj pravoj školi. I treće mišljenje jeste da je to da je nečista pljuvačka psa, a da nije nečista dlaka psa. I ovo je mezheb imama Ebu Hanife i većine učenjaka Hanefijske pravne škole i ovo je jedna rivajet ili verzija od imama Ahmeda. I ovu je verziju odabrao u Islam ibn u svojim kartama. Odabrao je, znači to kao jače mišljenje da je ispravno da je pljuvačka psa nečista i ono što dozi iz usta, a da je njegova dlaka čista i drugi dio tijela. Pa zato, kaže šehol sam minute kada bi dlaka psa bila mokra, na primjer pada kiša, pa najde čovjek ulicom i donije njega pas repom ili tijelom i tako dalje, a ne njuškom, ništa ne mora učiniti. Ne mora to mjesto prati, ne mora ga znači uklanjati ono što je ostalo i tako dalje. To je čisto. I šehol sam minute kaže da je to mezheb većine islamskih pravnika. Kaže da je to većine i da je to znači ovaj mišljenje većine ja. Oni koji kažu da je pas nečist, sam, pa čak i njegova dlaka, oni to dokazuju analogijom. Pa kažu ako je nečista pljuvačka, to je znoj koji je u ustima i dolazi iz tijela, onda je nečisto i cijelo tijelo. Dok ima znači cijelo nečiste, onda cijelo tijelo biva nečisto. Šeho li sam Ibn Taymi je na ovo odgovorio na jako fin način. Odgovorio na ovo mišljenje sa argumentima koji se ne mogu jednostavno oboriti. Pa kaže, većina učenjaka smatra da bilje koje izrasta iz zemlje koje je nečisto da je čisto. Uzmite jednu zemlju na kojoj ima nečisti. Pa bilje izraste iz te zemlje, je li bilje to koje izraslo nečisto? Kada bismo kazali da je tijelo psa unutar njegova, njegovo meso unutar njegova da je nečisto, i dlaka izrasla na polje. Nas toliko ne zanima da li je meso psa čisto nečisto. Nas zanima više dlaka. Jer to je ono čime čovjek ima dodir. Da je izrasla ta dlaka iz nečisti. Jer mora znači da je ta dlaka odmah nečista. Kao biljka koja je izrasla iz zemlje u kojoj je bilo nečisti. Pa ako je biljka koja je izrasla iz zemlje u kojoj je bilo nečisti čista, onda je preče da dlaka bude čista. Zbog čega? Ko zna? Zato što je biljka mokra, blažna, ima blage u sebi. Kad bi dotakao biljku koja je izrasla iz zemlje, ona je vlažna. Ima u sebi blage. Kad bi stisnuo, ti bi mogao okvasiti ruku sa njom. Pa to neće, to neće isprljati tvoju ruku. Kako će onda isprljati nešto što je suho? Jer suho kada dotakne čovjeka, a nečisto, nečisto kada dotakne čisto, a jedno i drugo je suho, neće se nečistiti ovo čisto. Bitno je da je suho. Pa ovdje kaže ako je znači ta biljka koja je izrasla iz zemlje, koja je nečista, ako je čista, onda je pečer od dlaka bude čista. Dobro, ako se pokvasi, također kažemo isti je propis, neće znači biti nečista jer nema za to validnih argumenata i ne može se činiti analogija na osnovu pljuvačke. I drugi način na koji odgovorio još sam minuta imije jeste da je uzvišeni Allah te barak je otala u našem šarijetu dozvolio da čovjek sebi uzme psa za lov, psa za žitarice i psa za stopu. Vidite ovo. Vidite kako je mudro šehol islam u tem odgovorio na ovo. Kaže čovjek koji ima psa za stoku i za lov naročito, a i za žitarice, on će biti u mnogo puta prisiljen da ga taj njegov pas dotakne. To je nemoguće. Sa njim trči u lov uvijek pored njega i tako. Mora ga dotaći. Kad bi ga god dotaknuo, ovaj bi morao promijeniti svoju odjeću. Pa bi to bila velika muka i veliko opterećenje za čovjeka. Jel tako? Kao što čovjek ima, na primjer, magare ili konja sa sobom vodi za, za, za ovcama i tako dalje, jer ga mora dotaći njegovu kožu i njegove dlake. Mora i svakog dana može desetine puta. E tako isto sa psom, tako se dešava. I bila blizu njega, onda bi njemu bilo veliko opterećenje tome čovjeku. Pa je to još jedan od argumenata, sporednih znači argumenata da e, dlaka psa nije nečista jer uzvišen je Allah te barak nije napravio znači nikakvu poteškoću nama u našoj vjeri. Isto tako ovdje šehovi sami navodi da kada čovjek ima psa za lov, pa ulovi nešto i taj pas ode i donese tu žrtvu. On je nju uzeo čime? Svojim ustima, je tako? A usta su mu nečista. Jer treba prati to meso prije nego što ga priprema. Treba li ga oprati? Po jednom mišljenju islamskih učenjaka ne treba. I to je dobro isto šehol kaže, jer poslanik, sallallahu alaihi sallam, nije naredio pranje toga mesa. Da ga je trebalo prati, naredio prati. Pa je i tu uzvišeni Allah te barakela oprostio i učinio olakšicu čovjeku. Pa kako onda da mu ne učini u pogledu čega? Pogled njegove dlake. Ako je učinio olakšicu ponekad u pogledu pljuvači koja je nečista, i ako ovo nije mišljenje svi učinjaka, neki su odabrali da nema, kao što smo spomenuli mama Malika, Ibn Munzira i drugi kažu, nema dokaza da je to nečisto. Oni sam hadis ovaj ne uzmeju kao argument. Kažu, to je naređeno da se očisti. Ne možeš ti kazati da je nečisto. Jer ne moraš znaš sve što se mora čistiti da je nečisto. Ponekad čovjek neku stvar morati očistiti, a ona nije šta? Nečista. Tako da, jer nije sve što je zabranjeno nije nečisto. Zlato je zabranjeno, nije nečisto. Vila je zabranjena, nije nečisto i tako dalje. Znači ne mora znači da sve što je zabranjeno da je nečisto. Ali kažemo po jačem mišljenju je ispravno znači da je pljuvačka nečista, pa je u ovome slučaju dozvoljeno čovjeku znači da koristi to meso prije nego što ga opere. A šta je onda sa dlakom? Sigurno da je tu onda opušteno čovjeku i tada i da nema znači i da nema u tome grije. Neki malikijski učenjaci kažu da je pas prave razliku ovdje. Kažu da je pas koji živi u pustinji čist. A pas koji živi u civilizaciji, da kažemo, ili u gradovima i naseljenim mjestima i tako dalje, da je on nečist. Pa su napravili razliku između te dvije vrste pasa. No, međutim, ispravno je da je hadis opće prirode i znači da e, obuhvata znači sve skupine, sve skupine pasa. Neki islamski pravnici smatraju da je razlog zbog koga je zabranjeno i zbog koga se mora očistiti posuda iz koje je nalokao pas, kažu bojeći se da pas nije pobjesnio. Da nije bio pobjesnio pas, pa kada naloče iz te posude, onda šta? Onda, znači, ostanu mnoge bakterije tome, pa kada je to čovjek popio, moglo bi, znači, na njega preći to i tako dalje, pa kažu, iz tog razloga, iz te predostrožnosti se to, znači, mora činiti. međutim, ispravno je to mora činiti za svakog psa. Jer ako, ako bismo mi današnjim, na primjer, sredstvima, dođe veterinar i utvrdi da da pas nije objestio, da je potpuno zdrav. Da li bi morao pratiti tu posudu? Bi morao, jer je u hadisu došla naredba da se pere. Znači, ne bi se pravila razlika između te dvije vrste pasa. Dobro, ovo pranje posude, je li obavezno ili je dobrovoljno? Je li farz vađib ili je sunnet mustahab? Šta je? I tu se islamski učenjaci spore. Jer spore se općenito oko naredbe kada dođe u šarijetu. Kada dođe zabrana, i naredba. Kada dođe naredba za nešto, mi smo kazali da je mezheb većine islamskih pravnika, kažemo mezheb, mislimo na put, pravac ili mišljenje ili stav. Većine islamskih pravnika da se, da ta naredba povlači za sobom obavezu, da se mora izvršiti. Ovdje je došla naredba, pa neka je opere. Znači naredba i ispravno je, znači da je to obaveza da se opere sedam puta. Dobro. A je li potreba nije da se opere ova posljedna? Sopet vratimo na nijet. A oni učenjaci koji kažu da je to i badati, da mi ne razumijemo mudrost toga, treba i treba, treba nije. A učenjaci koji kažu da je to šta? Samo da se ukloni čistoća i da mi razumijemo ovaj mudrost toga, oni kažu ne mora, može znači uobzirati se bez samog nijeta. Znači to su dva stava islamskih učenjaka. Dobro, da li se mora paziti na broj koga smo spominjali. Da li se mora prati na broj 7 ili je dovoljno oprati bilo koliki broj puta. Islamski učenjaci po tome imaju različita mišljenja. Većina pravnika smatra da se mora oprati sedam puta. Većina pravnika i ovaj stav zastupaju Ebu Hureyre, Ibnu Abbas, Uleto Ibnu Zubeir, Tauz, Amar Ibnu Dinar, ima Malik, Rauzaj, Šafija, Imam Ahmed, Ishak, Ebu Ubed, Ebu Seur i brojni drugi. Znači zastupaju, i to je mišljenje izrazite većine pravnika, da se mora oprati, da se ta posuda mora oprati koliko? Sedam puta. Imamo i druga mišljenja u kojima se kaže da treba oprati samo tri puta. Da treba oprati samo tri puta, a neki učinjaci kažu dovoljno je da se opere kao i bilo koja druga nečistoća. Znači samo da se ukloni, da se opere, znači da se smatra da je oprano i dovoljno je to. No, međutim, ispravno je na osnovu hadisa, to treba sedam puta. kako bi onda značenje hadisa bilo? E ovdje, braćom, imamo ponekad razilaženja koja dođu u fikhu inače naći ćete ponekad po 5, 6, 7, 10 mišljenja. Odmah možete ti, pola tih mišljenja možete prekrižiti i smaknuti. Jednostavno. Nema nikakvog argumenta. Ovdje hadis kaže neka je opelje sedam puta. I onda dođe učenjak kaže može tri puta. Ili može dva puta, ili može jedan puta, ili može kao u druge nešto, i tako da. To se mišljenje lahko obori. Pa većinu tih mišljenja mi cijenimo ta mišljenja i spominjemo i su svi kadali islamski učenjaci, ali nemaju argumenta validnog. Jer ovdje u hadisu jednostavno stoji sedam puta. E ko sada može doći pred poslanika sallallahu alaihi sallam i kazati nije sedam, nego jedan put. Ne može. U dosta slučajeva su se poveli učenjaci za slabim hadisima, pa su znači koristili ovaj kao dokaze i kao argumente slabe hadise. Ovdje jedan od tih slučajeva jeste hadis koga bliži imam Darekutni u svome sunenu, u kome se navodi od debu urede da je poslanik sallallahu alaihi rekao kada naoče pas iz posude nekoga od vas neka je opere sedam puta ili pet puta ili tri puta. Pa su neki islamski učenjaci prihvatili ovaj hadis. Kažu, vide se, kaže, ili sedam, ili pet, ili tri. Znači, može tri puta mogu proći. Bito je da se opere. No, mi, mi kažemo, jeste. Bilo bi tako da je taj hadis ispravan. Ali u tom hadisu i tom lancu, znači, prenoslata tog hadisa, ima Abdul Wahab ibn Ismail koji je metruk, čiji su hadisi potpuno ništavni, ne smiju se prihvatiti nikako. I kaže imame Bejheki da je ovaj hadis daif, i kaže imame Neuvi da je daif, i neki učinjaci kažu da je daif po konsensusu pravnika. I jeste, zaista je tako. Jer je ravija koji je metruk potpuno ništavni njegovi hadisi, ta je predaja bliža lažnoj predaji nego ispravnoj. Pa tako se ne može znači prihvatiti. Pa oni učinjaci koji su uzeli E, sebi kao argument, ovaj hadis kažemo, hadis nije ispravan, već se je obavezno vrat hadis, hadisma je bliže Buharija i Muslim, u kojima se svugdje spominje sedam ili eventualno osam puta, o čemu ćemo inša Allah ili posebno govoriti. Neki pravnici isto kažu, prenosi se da je Ebu Hureyre pravo posudu tri puta. A Ebu Hureyre prenosi ovaj hadis. A od hadisa najbolje razumije šta? hadis. Pa tako, neko i prenosi hadis koji je čuo hadis, on najbolje razumije mudrost i najbolje razumije smisao i značenje toga hadisa. Bilo da je preupitao poslanika sallallahu alejhi ili da je čuo iz riječi i nekih sporednih argumenata šta se htjelo time kazati. Pa kažu on je to pravo tri puta. No međutim učenjaci u sulu fikha na ovo odgovaraju pa kažu pouka je onome što ne jedan radija prenese, a nije onome što radi. Pa, na primjer, jedan ashab prenio nešto od poslanika sallallahu alaihi sallam, a radio suprotno tome. Nas zanima šta? Ono što je prenio, ne ono što je radio. Nas zanima ono što je prenio, ne ono što je radio. Ne samo to, ova predaja koja se navodi da je Buhurere pravo tri puta je slaba, kako kaže imam Neuvi i drugi. I s druge strane, Prenosi se od Ebu da je naređivao da se pere sedam puta. Kako bilježi imam Edar Kuti u svome sunenu. I kaže da je ova predaja vjerodostojna. Pa znači nije potvrđeno da Ebu Horere da je to činio, već je potvrđeno da je naređivao da se to čini sedam puta i Ibret je u svakom slučaju onome što je on trenio, a nije onome što je činio. Da li je dozvoljeno čovjeku da opere tu istu posudu iz koje je nalopao pas istom tom vodom koja je u toj posudi? Znači da istom vodom opere. Najbolje ćemo na to odgovoriti hadisom. Jer gdje god ima hadis i gdje god ima dokaz da odgovorimo, poslušimo s argumentom. Kako kaže imam Sufjane Ceuri, ako budeš mogao da se suzdržiš i da ne počešeš svoju glavu osim dokazom, učini tako. Znači za sve što učiniš pokušaj naći dokaz bilo u Kur'anu, bilo u sunnetu, bilo u riječima ashaba. Čak ovo da počeš da počešeš svoju glavu, vidi ima negdje nekakav dokaz da da ne koristiš Znači u svemu da pratiš dokaze i da što manje čovjek svoje mišljenje koristi ako ima šerijetski argument koji ga vodi znači ka istini. Jer čovjek svojim razumom gleda, a razum je ograničen, razum je krnjav, pa lako može pogriješiti. Ovdje ćemo se poslužiti hadisom koga bileži ima muslim u svome sahihu u kome je poslanik sallallahu alaihi wasallam naredio da se ta voda prospe i da se nakon toga do 57 puta. Da se voda prospe. Bila ona čista ili nečista nas to ne zanima ovdje sada u ovome slučaju, nego zanima nas da moramo prosuti tu vodu, pa da moramo znači nakon toga oprati posudu sedam puta. Kaže Ibn Mende da je ovaj dodatak da se prospe voda čudan. Kaže ne prenosi ga puno prenosioca, prenosi ga samo Ali Ibn Mesar i nisu ga drugi prenijeli. Samo ga on prenosi. No međutim, ispravno je da je Ali Ibn Mesar da je to jedan hafil i čovjek koji je bio pouzdan, ravija, koji imao dobro pamćenje, hafil hadisa, i da se njegova predaja znači mora prihvatiti. I zbog toga Dare Kutnika je spomenuo ovu predaju, kazao je da nije lanac prenoslaca isprava dobar i da su sve ravije i da su sve ravije pouzdani. Neki islamski učenjaci kažu ako naloče hranu pas da se ta hrana neće prosipati. Naravno što se hrana može iskoristiti. Na primjer da se radi o nečemu a, što se može dobiti kao na primjer maslo, kada je došao maslo koje je u čvrstom stanju, pa pas dodirnuo svojim jezikom, izvadit će se ono kao miš da upane, na primjer, u tako nešto u hranu koja se može znači odvojiti, izvaditi to što se pokvarilo, ostavit se neće se prospati zato što je hrana ima svoju vrijednost i do hrane se puno teže dođe znači nego do same, nego do same vode. Ovdje imamo jedno pitanje, a to je ako se ponovi lokanje više puta, dođe jedan pas, naloče vodu, pa se vrati pa naloče, pa se vrati pa naloče. Da li treba za svaki put oprati po sedam puta ili je jedan put sedam puta. Ili ili dođe jedan pas pa naloče pa ovdje, pa dođe drugi pa naloče, pa dođe treći pa se izmjena više pasa. Kakav je propis? Vidiš, na primjer, vidiš ti, vidi neko sa prozora, komšija vidio koliko je pasa, četiri, pet došlo, izmijenjalo se na tvoje posud koja je bilo napolje lokalizije. Komšija vidio i kaže tebi, pet nije došlo. Ispravno je ono što ja vidim da ste vi odmah ovaj odlučili i da nemamo mjesta da kažemo suprotno tome, a to je da se opere jedan put. Jer kada se dođe u jednom pitanju, da se ujedine razlozi sebebi, sjedine se sa svih strana i sa svih aspekata, onda ti svi sebebi bivaju kao jedan sebe. Pa je znači dovoljno čovjeku, dovoljno čovjeku da opere, da opere znači to samo jedan put. Iako jedan dio učenjaka kaže, ako dođe više pasa, e onda mora za svako koji je nalopao, mora oprati po sedam puta. Da li može, ovdje se u hadisu navodi da se treba oprati ta posuda sa zemljom. Da li može šampon ili sapun ili deterđent za pranje ili nešto drugo doći na zemlje? Može naravno, tako? Hajde. Pazite, islamski učenjaci po ovome pitanju opet imaju više mišljenja. Imaju četiri mišljenja. Jedni kažu može. Drugi kažu ne može. Treći kažu može kada nema zemlje. Našao si se na mjesto gdje ne možeš do zemlje i moraš oprati tu posudu. Onda kažu može. A ako ima zemlje ne može. A četvrta skupina učenjaka kažu može ako se radi o stvari koju bi zemlja uprljala više. Na primjer da dotakne njuškom odjeću. Kažu, pa da se isto, isti broj puta opere. Kažu, ako bi stavio čovjek zemlje po pa odjeći, da bi zemlja šta? Uprljala bi samo odjeći, ne bi je očistila. Nego više uprljala, pa kažu tu može, a što se tiče posuda, tu ne može. Znači, tu spore za islamski učinjaci, ali ispravno je da može tjela, ono što čisti, ono što čisti, znači, sve može, znači, stupiti na mjesto, jeli, može stupiti na mjesto zemlje. Iako je najbolje i najpreće to bude zemlja. Jer tu je čovjek drži se hadisa. Izlazak mimo hadisa su analogija, uzimanje znači za zamjenu i tako dalje, koja ponekad može biti znači, može biti bezvrijedna. Ovdje se kaže u hadisu da opere tu posudu sa zemljom. No međutim, prenose se razni rivajeti. Jednom se kaže da opere ula ne biturab, prvi put sa zemljom. U drugoj se predaji kaže sedmi put sa zemljom. U trećoj se predaji kaže Ula hunne uhra hunne. Prvi ili drugi put sa zemljom. U jednoj se predaji kaže ihda hunne biturab Jedan put od tih puta sa zemljom. Šta ćemo sada? Na šta nam ukazuje ove predaje? Kad dođu ovako različite predaje, šta ćemo uzeti od tih predaje? Šta je najjače? Kaže imam novi Ove nam predaje ukazuju kada dođu ovako različite verzije, da nije ovim ciljano da se mora oprati jedan put određeni taj broj ili na određenom mjestu da bude prvi put ili drugi put ili treći put. Već te predaje koje su došle tako brojne ukazuju da je bito da je jedan put opere. Bilo da je prvi put ili drugi put ili zadnji put bito je da opere, jeli, da opere jedan put. Kako je došlo u predaji ihda hunner torab koju bilježi imam Nesaji i koju šeha Albani smatra vjerodostojnom. Pa znači da se jedan samo, da se samo jedan put opere sa zemljom. Kaže imam Al-Karafi Čuo sam, kaže, kadiju svih kadija Sadrudina el Hanefija ili je Bedrudin el Hanefi da je rekao kaže šafije su kaže u ome slučaju kaže ostavili jedan jako bitan usul ili Asu osnovu ili temelj koju su oni zasnovali a to je kada dođe predaja jedna općenita a druga predaja koja je posebna, da ona općenita podliježe posebnoj. Na primjer, vidite hadis u kome poslanik sallallahu alejhi kaže ili Ibn Omar kaže propisao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme sadakatul fitr za svakog velikog i malog, starog i mladog, muškarca i ženu. A u jednoj se predaj dodaje od muslimana. Pa je ova predaja od muslimana šta? Kako? Opća li posebno? Posebno. Opća je ona za sve, staro mlado, pa obuhvata i nevjernike, i vjernike, i mušike, i sve obuhvata. Pa je došla ova druga, kaže, od muslimana. Pa ako imaš roba čakira, imaš roba, na primjer, židova. Služiti. Da li moraš za njega dati sada kad Moraš po prvom hadisu. Kad je samo uzeo taj prvi hadis, ali nije ispravno, moraš uzeti i drugi hadis. A drugi hadis se kaže od muslimana, pa je on poseban. Pa ovaj opći podliježe posebnom. Pa će se raditi po posebnom, a neće po općem. E tako isto ovdje. Kaže se da se opere sedam puta u jednom hadisu. Pa se onda spominje posebno. Jedan put, dva put, tri put. Kažu zbog čega ste vi sada kazali da taj sad opći hadis sedam puta ne podliježe ovim posebnim. Bilo prvi put, bilo drugi put, bilo sedmi put, bilo jedan put. Zbog čega? Dobro, jedan put ne može ući, to je jedan put i opet općenito. Kažu, šafijski učenjaci odgovaraju hanefijskim pravnicima, pa kažu, jeste. Kada se desi jedan opći dokaz i dođe nekoliko posebnih dokaza koji se ne mogu međusobno pomiriti, kao u ovome slučaju. Razumijete, pazite na ovo. Opći dokaz jeste operije sedam puta. Došlo je nekoliko posebnih. Kakvi su to posebni? To je prvi put, to je drugi put, to je sedmi put. Mogu li se ovi opći, ovi posebni dokazi pomiriti? Možeš li pomiriti pa da kažeš što se odnosi na taj i taj? Ne može. Jer to je različito. Kako god da ih pomiriš, jednog ćeš morati odbaciti. E kada se tako desi, onda taj opći dokaz ostaje na svojoj općenitosti i radi se po općem dokazu, a odstrane se svi ovi koji su šta? Posebni. Pa ostaje, pa ostaje znači taj opći na svojoj općenitosti, kao u ovom slučaju pa će se kazati, operi šta? Jedan put sa zemljom i bit će dovoljno. U jednoj se predaji kod imama muslima koji smo citirali od Abdullaha ibn Muhammela kaže i neka je opere osmi put sa zemljom. Ovo je mišljenje Hasana al-Basrija, da se pere osam puta. No međutim, kažu islamski učenjaci, poput Ibn Abdelbera, Ebu Omara, jeli? I šeha Teqiju Dina, Teqiju Din Ešafijaj, kad se kaže Teqiju Din Ešafijaj, misli se na koga? Na imama? Ibn Teqik al-Ida. Ibn Teqik al-Id, on je Teqiju Din, na njega se misli. Kažu da ovo je domišljaj da stupa samo Hasan al-Basri niko drugi. Vjerojatno misle od onih a prethodnika od možda sahaba i tabina ili tabi tabina, jer to je poznato da je to mišljenje mama Šafije po jednoj verziji, da je to mišljenje imama Ahmeda po drugoj po drugoj imama Malika, oproste mama Ahmeda. Zemlja u arapskom jeziku, braćo, ima 50 naziva. Kada govorimo već o zemlji. 50 naziva. Sa 50 različitih izraza i fraza možete kazati zemlja koje je spomenuo ibn Mulekin u svome dijelu El Išarat ila ma waka fil hađi min el esmaj wal me'ani wal lugat to je spomenuo znači u ovome svome dijelu naveo je 50 imena koji jeli, označavaju koji označavaju zemlju pa tako da neki učenjaci su kazali ove su predaje spomenule sedam puta a ovdje je dodano osmi put pa je to dodatak koji je ispravan, koji ima ispravan lanac pa po njemu treba raditi. Dobro, kada bi oprao osmi put, pere osam puta čovjek. I opere osmi put sa vodom. Je li ispravno? U hadisu se kaže i osmi put sa, sa zemljom. A on ne opere, nego opere sedmi put sa zemljom, a osmi put sa vodom. Je li ispravno? Najispravnije je da bude osmi put sa vodom, jer je tako došlo u hadisu, zbog ispravnosti hadisa i najpreće je tamo gdje se čovjek može držati hadisa i da bude što bliže hadisu, to je i to je bolje. Nego da ide znači lijevo ili desno, tražeći ovaj nekakve mogućnosti, jer se ovdje spominje kada osam puta ne znači onda da to učini, onda da to učini osmi put sa zemljom. U ovome je hadisu također dokaz da manja količina vode da se onečisti kada u nju upane nečisti. Je tako? U posudi nekog od vas. Posuda nije nešto veliko, ne misli se ovdje na bure nekakvo, ili kacu, već se misli na posudu iz koje se jede obično. Pa kada znači u tu manju količinu vode upane nešto od neđaseta, ona je ništa i treba to šta prosuti. Znači po ome, po ome hadisu. U ome hadisu isto tako je dokaz da je zabranjeno prodavati pašće. Da je psa zabranjeno prodati. Ko zna kako? A ovo je dokaz naravno između redova treba pročitati. Kako je to dokaz u ome hadisu da je zabranjeno prodati psa? E, tako je. Zato što je zabranjeno nečistoću prodavati. Sve što je nečisto zabranjeno je prodavati. Sve što je nečisto zabranjeno je prodavati i nije dozvoljeno trgovati sa nečistom stvari. No, međutim, o zabrani prodaje psa postoje posebni hadisi. Kao hadis koga biže Budavod ima Mahmed u kome je poslanik sallallahu sallam kaže Rebu Horejne La je hillu temenul kelb. Nije dozvoljeno uzeti vrijednost protuvrijednost za pašće. Ne može se uzeti protuvrijednost za pašće. Pašće se ne može prodavati. Jer je to nečist, a nečist nema nikakve vrijednosti. Kako nečiste vrijednost porima, Pa se ne može, pa se ne može prodavati. U drugoj se predaji kaže Semenul kelbi habis ružan je, ružna je protuvrijednost psa. Ne može znači to uzvati. U jednoj predaji koju bliže Budavud sa ispravnim lancem prenoslata se kaže kojoj Ibn Abbas kaže zabranio nam je poslanik sallallahu alejhi da prodajemo psa i da uzmamo njegovu vrijednost, a kada dođe neko da ti traži vrijednost za pašće, protuvrijednost, kaže napuni punu njegovu ruku zemlje. To mu je dovoljno. Znači, ne može se pas prodavati, ne vrijedi, ne vrijedi, znači, pašće. Ovdje se također postavlja pitanje oko mačke. Iako hadis nije vezan za mačku, vezan je za psa, ali kada se govori o lokanju, onda dosta puta čovjeku odmah na um padne mačka. Šta je sa mačkom? U jednom se predaj navodi da se opere posuda nakon što mačka naloči, no međutim ta je predaja kuf znači od riječi, riječi ashaba, a nije od poslanika sallallahu alaihi i neće čovjek znači prati, neće prati iza mačke. Većina islamskih učenjaka zastupa da je voda koju naloče mačka da je čista. Islamski učenjaci su složni da kada naloče nešto životinja čije se meso može jesti, da je to čisto. Ali se ovdje spore oko životinja čije se meso ne može jesti, a naročito se spor vodi oko mačke. Tako je Abdullah ibn Omer je mrzio, znači da se koristi sur, to se zove sur, jer to je onaj ostatak koje, koga naučila ovaj mačka, da se to koristi za bilo kakve potrebe. No međutim, većina islamskih pravnika, kako što smo kazali, smatra da je to dozvoljeno i da nema smetnje koristiti ono što mačka naloče. I na to ukazuju znači brojne predaje iz suneta poslanika sallallahu sallam, između toga jeste i hadis koga bilježi imam Šafi u svome jednom Luni i u Musnedu i bilježi ga Ibn Muzir i drugi i hadis je vjerodostojan u kome je poslanik sallallahu alejhi u kome stoji u stvari da je Kepšetu bintu Kjab ibn Malik bila žena Ibn Ebi Katade. Pa je došao Ebu Katade. Došao je kod nje, pa mu je polijevala da uzme abdest. Pa je došla mačka u tu posudu i počela da očeva pa je on nagnuo tu u posudu dok ona nije na Kada je na lokala, on je neko nastavio Pa je nastavio dalje, pa se je abdestio. Pa je gledala u njega začuđeno. Kaže, šta je? Kaže, šta gledaš? Vidim da kaže je da čudno gledaš. Zar se čudiš? Kaže, čudim se. Kaže, poslanik sallallahu alaihi sallam je rekao, mačka nije nečista. Mačka je ona životinja koja kruži, koja kola, koja živi sa vam. Pa je to jedan od argumenta sigurno jaki, znači da mačka nije nečista i da ono što mačka naloči da ne smeta i da se to ne smatra i da se to ne smatra nečišću, jel? U ovome hadisu koji je svakako kratak po svome sadržaju vidimo brojne koristi za muslimana bilo da dolazi u kontakt sa psima kada prolazi putem, bilo da ima on psa iz onih dozvoljenih razloga i tako dalje, kriju se znači u njemu brojni propisi, šerijatski propisi koji su vezani za čovjeka. Jer braćo, obaveza je čovjeku da nauči šta je čistoća, a šta je nečistoća, šta je čisto, a šta je nečisto. Šta je prljavo, a šta je nečisto, pa da to razlikuje. Jer ponekad čovjek može klanjati, na primjer, i obavljati namaz ili neke ibadete u odjeći koja je nečista. Pa može pokvariti sebi ibadet, jer je jedan od tada da odjeća bude čista. A može ponekad sam sebe opteretiti pa čistiti neku odjeću koja je u stvari čista, nije nečista. Možda je prljava, ali nije nečista, pa sam sebe optereti i optereti sebi svoju vjeru. Pa tako je obaveza znači da se poznaju ovi bar osnovni propisi koji smo spomenuli u ovome hadisu. I ovim smo inša Allah završili naš današnji hadis. Allahu Teala alam, wa sallallahu ala wa alihi wa sahabi ajma'in, jazakumullahu